Koldo Superregi, kaixo? Kaixo, gunon. Bueno, Aldezarra San Juan hauzu eh, e, elkartetik, oar txo bat nahi izan buzute, ma, ba, aste buru, joan den azte buru honetan, ba, eman diren gora berak direla eta, oratuko dugu, bueno, eskuin muturreko edo hoiekin lotutako zenbait pertsonek, ba, dialdi larri bat egin zutela internet bidez sare sozialetan, ondoren, ba, okupazio deialdia ere, ba, hainbat eragilek hemen eh, urdani plaza inguruan, ba, hori gerta etzedin, e, eh, auzu elkartetik eh, lasaitasuna eskatzen mozute. Hori da, hori da, guk ez eskatzen dugu lasaitasuna. Lasaitasuna eta lasaitasuna, esateko ez dugu posible, azkenien dire, e, zer dire, eh, anonimoak ez da posible, e, ez dugu posible kasu egin denetikan, ez da posible, eta, a ber, guk aigera lanean. bueno, aigera, aigera lanean. Eta, bueno, udaletxen aldeteikan ere, pues, bueno, e, beudek ere hasi berdute zerbait egitea. Eh? Eh, lan analizarete, behar diren bidetik, ze, bueno, errealitate bada ez, ba, auzoan eh, giroa nasia dagoela, segurtasunen aldetik azkenan honetan. Bai, bai, auzoan, auzoan ja daukago ja, ez, ez oain, eh, dela ja urte bat edo gehiago nasia eta gu bakarrikan ez dugu, ez dugu zaten, eh. Guk eh, guri bidali digute hogeita mar e-mail, bidali digute, e, bueno, pues ausoko pertsonak, auzoa lan egiten duten pertsonak, eta gauza nahi dute esan, e, gehiena gaina dire emakumeak, eta beldurra daukate. Beldurra daukate, guk daukagu hor email mail guziak, eta email mail daukate. Udaletxiak, e, ertzainak, udaltzaingoak, beudu daukate dena, eta beudek e, politikoak azkenian e, hasi e, behar dira zerbait egiten. Ze, zebait e, eh, gertaera larri bai gertatu direla, azken aldi honetan, e, no, ba, neska, amaika urteko neska horren baik eta saiakera hemen auzondoan e, eh, larrendin, beno, hemen e, komertziante bat ere e, jipoitu zutela, zenbait lapurketa eman dira, e, bizi lagunen artean, bada, ba, zerbait egin behar denaren bat, baina hortik, e, ba, sae sozialetan edatzen ari diren mezu xenofo eta razistetara beste kontu bada. Ez da posible, ez da posible. Razismoari esan behar da, gelditu behar da, minio gelditu behar da, eta minio ez da posible eh, hor eh, hor erortzea, ez, ez da posible. Eh, azkenean, lasaitasuna, lasaitasuna, eta lanean, lanean egin behar dugu azkenean denak, denak, hausokoak, eh, tabernariak, eh, dendariak, denak, elkarrekin, baina ez horrela, ez atera, eta hemen hau izango da azkenean zer izango da, John Wayne bezala, ez da posible. Agintarien aurrek hartu beharko dituzte, zer ikusten dugu, badela jende bat, eh, beti egongo da, norbait, e, ba, ez legea bere eskutik eh, hartzeko pres dena, e, ez orain, ja da, aspaldi, ba, zenbait bide landu izan bituzute, bideokamarak e, jartzeko sinagura bilketa bat egintzen duten, uste sortzen hona behatzireun bai. lagunen izepedura lortu eta kamarak ...prinzipio jarri omen ziren, ez dakit eh, gero erabiltzen diren edo ez, baina esan nahi eh, bideak bilatzen bitu zutela, e, eh, bide ofizialak edo ez dakit. Bai, bai, gu beti, gu beti lanean egiten dugu ofizialki eta gu beti jatzen dugu gure aurpegia, gu jatzen dugu. Eta guk esaten dugu gauz bat, mai bat dauka lau, e, lau, lau, bai, markatu, lau hanka. Azkeneko hanka da poliziala. Eta beste hiru ez badira ibiltzen, zer gertatzen da? ez? E, nun dago dala, nun dago servizio soziales, edukadores de calle, bakizer da bakizer, hori hori martxeman, berda, eh? Bestela, zer egingo dugu? E, sozialetan eh, eratu duzuten oharrean, argi utzi duzute lasaitasuna eta lagundu nahi duenak e, auzol kartera jo ez dakela. da, hori da, lagundu nahi duena etorri eta Egu eh, daukagu e-mail bat, e, da aldezarra arroba gmail.com, eta idatzi, eta gauz bat, eh, nola, bueno, hemen zauden, zango dizute, datorren jabateatik aurrera, larun batero, larun batero, gongo gara, amabiak, amabitatik ordu batera, eguardietan, e, zango dugu lokala idekila, e, bizilaguna, edo, edo zein, pasasala, eta, bueno, nahi badute jendialan egin, gu preste, zeteko azkenean gu laugera. Akoldo, mi esker. Mi esker zuri.